บุ๊กทูห้าสิบเก้าสิบเก้าที่ทำการไปรษณีย์นุสโ o เฮ e i สที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน onde é o correio mais próximo ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม É longe até o correio mais próximo? ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Onde é a caixa de correio mais próxima? ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวง Eu preciso de alguns selos. สำหรับการ์ด และจดหมาย para um postal e uma carta ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ quanto é o selo para os Estados Unidos พัสดุหนักเท่าไหร่ quanto pesa o pacote ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหม posso mandá-lo por correio aéreo ใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึง Quanto tempo leva para chegar? ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหน Onde posso telefonar? ตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Onde é a cabine telefônica mais próxima? คุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ você tem cartões de telefone คุณมีสมุดโทรศัพท์ไหมคะ você tem uma lista telefônica คุณทราบรหัสโทรศัพท์ของประเทศออสเตรียไหมคะ você sabe o indicativo para a Áustria รอสักครู่ ขอดูก่อนนะคะ um momento vou ver สายไม่ว่างตลอดเวลา a linha está sempre ocupada คุณต่อเบอร์อะไร que número você discou คุณต้องกดศูนย์ก่อน primeiro tem que discar zero